Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح الدين فيها كل عالملر ربسي الله سبحانه وتعالى hamd و sanolar va uning oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Hijrat va jihod ne'mati bilan bizni xushnud etgan Robbimizga cheksiz shukrlar bo'lsin. ummatning ustozi bo'lmiş Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashganlar kabi bizni ham ergashtirsin. Assalomu alaykum qadrli muhojirlar va mujohidlar. Assalomu alaykum. Dasturimizni boshlanishini intizorlik bilan kutib turgan muslim va muslimalar, siz kutayotgan navbatdagi juma dasturini bugun birgalikda Mujohid Abdurashid aka bilan Mujohid Hizbulloh ikkimiz Robbul alaminga duo qilgan holda olib boramiz. Zero duo ham ibodatdir. Bu haqda Imom Abu Dovud Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki holat borki, undagi duo hech qaytarilmaydi yoki kamdan kam qaytariladi. Azondan keyingi duo va jang maydonida ikki taraf bir-biriga kirishib ketganda dedilar. Ha aka, duo ham ibodat, ham mu'minning qurolidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bandaning Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati sajdada turganidadir. Sajdada turganda duoni ko'proq qilinglar dedilar. تكتسح الضواغي تكتساحا يحافل جيشنا أكرم بجيشين لنصر الدين قد حمل السلاح لهم في كل معركة بلاء بلاء سرايا نفسهم تهدى الجماح ولا ننسى رجالا عاضجونا عاضجوا نزح الطواغيت اكتساحا ولا ننسى رجالا عاضجون لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليأس Sahobalar hayotidan Men Makkaga uzoqdan kelganman. Maqsadim yangi payg'ambarni uchratib, aytayotgan so'zlardan ogoh bo'lish. yo'ldagi shaytonlar ruknida. Borishinglar bilan darrov zindon band qiladi. Zindonda shu bir oy, 2 oy tergaydi. Gumoniga tayanib ham ular gumon qilib qolsa bo'ldi, qatl qilib tashlayveradi. Qaytar dunyo qissalari. Ayniqsa, bor mol-mulkimni o'g'illarimga taqsimlab berib, qizlarimga hech narsa qoldirmaganimni eslaganimda alam meni ezar edi. Demokratiya demokratlar uchun ham balo. Tag'in qo'lingizga qurol ola ko'rmang. Aks holda siz demokratiyaga zid ish qilgan bo'lasiz. Ha, qurol haqiqatan ham demokratiyaga xilof. Anvar Avlakiyning darsining so'ngida yangi tarjimada fitna haqida Fitnalarni o'ziga xos tabiati va xususiyati bo'ladi. Bu fitnani tanib olishga imkon beradi. Shunda inson o'zini fitnalardan saqlanishga harakat qiladi. yangi-yangi nashidalar کدام که تهرجان که کدام دشمن داشته او حقیقتا منافق و کافر است نه Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari ham o'rin olgan. Abu Zar G'ifori Tuproqli yer ustida, moviy samo ostida Abu Zarchalik sodiq odam bo'lmagan. Muhammad Rasululloh Makkani tashqi olam bilan bog'lab turadigan Vaddon vodiysida G'ifor qabilasi istiqomat qilardi. G'iforilar asosan tez-tez Shom shaharlariga qatnab turadigan Quraysh qabilasining savdo karvonlaridan olib qoladigan soliq hisobiga kun kechirardi. Agar savdogarlar vodiyliklarni rozi qilmasalar, talon-taroj uyushtirishdan ham toymasdilar. Abu Zar kunyasi bilan tanilgan Jundub ibn Junoda ushbu qabilaning farzandlaridan biri edi. Lekin qabiladoshlaridan qalb jur'ati, aql zakovati va uzoqni ko'ra bilishi bilan ajralib turardi. Yana bir jihati bilan u atrofdagilarga o'xshamasdi. Qavmdoshlari Allohga emas, qandaydir but sanamlarga sig'inayotganidan yuragi qattiq siqilardi. Arablarning buzuq din, fasod aqidalarini butunlay inkor etardi. yangi payg'ambar zohir bo'lishini, odamlarning qalbini iymon va e'tiqodga to'ldirib, zulmatlardan nur sari yetaklashini intizorlik bilan kutardi. Makka da paydo bo'lgan yangi payg'ambar haqidagi xabar vodiyga yetib kelganida Abu Zar ukasi Anisga dedi: "Baraka topgur uka, Makka ga borib kel. Payg'ambarlikni osmondan vahiy kelishini da'vo qilayotgan kishining xabarini yaxshilab surishtir. So'zlarini eshit. hammasini menga oqizmay tomizmay aytib berasan. Anis Makka ga jo'nab ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishdi. So'zlarini eshitib vodiyga qaytdi. Abu Zar uni sabrsizlik bilan kutib oldi. Uchrashishi hamono yangi payg'ambar haqida so'radi. Anis dedi: "U kishini ko'rdim. Oliy janob axloqlarga chaqiradi ekan. Aytayotgan so'zlari ham sherga o'xshamaydi." Odamlar u haqida nima deyishyapti? Yana savol berdi Abu Zar. Uni sehrgar, kohin, shoir deyishar ekan. Bor yo'g'i shumi? Men sendan ko'proq narsani kutgan edim. Xudo haqqi. Javobingdan mutlaqo qoniqmadim. Agar bola chaqamning holidan xabar olib tursang, Makka ga o'zim borib kelardim. Mayli, bora qol, ammo Makka ahlidan ehtiyot bo'l, tayinladi Anis. Ertasiga Abu Zar yo'lga oziq ovqat va suv oldi. Payg'ambar bilan shaxsan o'zi uchrashib, uning xabarlaridan voqif bo'lish uchun Makka sari jo'nadi. Abu Zar Makka ga xavotir va hadik ostida kirib keldi. Chunki Qurayshiylarning bu tusanamlarga nisbatan g'ayyurligini, Muhammadga ergashgan kishilarning boshiga it azobini solayotganini eshitgan edi. Shuning uchun Muhammad haqida hech kimdan so'ramadi. Kim bilsin, u xayrixohlardan bo'lib chiqadimi yoki g'animlardan. Tun kirgach, u masjidning bir burchagiga borib yon boshladi. Yonidan o'tayotgan Ali ibn Abu Talib uning mehmon ekanini bilib, "Birodar, yuring biznikiga" deb uyiga taklif qildi. Ular tunni birga o'tkazishdi. Ammo birov boshqasidan biron narsa haqida so'ramadi. Ertalab Abu Zar meshini yu safar xaltasini ko'tarib masjidga jo'nadi. Kun bo'yi quloq tutib payg'ambarning daragini bila olmadi. Qosh qoraygach bir chetga o'tib yotdi. Bu kecha ham Ali radhiyallohu anhu uni uyiga olib ketdi. Ikkinchi tun ham har qanday savol javobdan xoli bo'lib o'tdi. 3-oqshom Ali mehmoniga murojaat qildi. Makka ga sizni qaysi shamol uchirdi? Agar yordam ko'rsatishga so'z bersangiz aytaman, dedi Abu Zar. Ali so'z berdi. Men Makka ga uzoqdan kelganman. Maqsadim yangi payg'ambarni uchratib aytayotgan so'zlardan ogoh bo'lish, yorildi Abu Zar. Alining yuzida quvonch sho'lalari porladi. U kishi Xudoga qasamki, Allohning haq elchisidirlar. Tong otgach bir joyga boramiz. Mendan orqaroqda yurasiz. Biron xavfni sezsam, go'yo suv quyayotgandek bo'lib to'xtayman. Men qaysi eshikka kirsam orqamdan kiring. Shutun Abu Zarning ko'ziga uyqu kelmadi. Payg'ambarni ko'rish ba'zi vahiylarni eshitish ishtiyoqi nihoyatda kuchli edi. Ertasiga saharlab Ali mehmonni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uyiga boshladi. Abu Zar uning orqasidan borar ekan, hech qayoqqa qaramas, kechagi ogohlantirishlar ham esdan chiqib ketgan edi. Eshikdan xatlab o'tishi bilanoq Assalomu alayka sizga salom bo'lsin ey Allohning elchisi deya xitob qildi. Senga ham Allohning salomi, rahmati va barakotlari bo'lsin. Alik oldilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Shu bilan Abu Zar eng birinchi islomiy salomlashuvni joriy qilgan odam bo'lib qoldi. So'ng bu odat yoyilib, ommaviy tus oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga yuzlanib, islomga da'vat qildilar. Qur'on oyatlaridan o'qib berdilar. Abu Zar shu onda shu makonda islomni qabul etdi. 4-chi yoki 5-chi bo'lib yangi dinga kirdi. Qissaning davomini Abu Zarning o'zidan eshiting. Shundan so'ng Makka da Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonida turib qoldim. U kishi menga islomni o'rgatdilar. Qur'on suralarini ta'lim berdilar. Bir kuni islomga kirganingni maxfi tut, Makkaliklarning birontasiga sezdirma, chunki ular seni o'ldirib qo'yishdan ham toyishmaydi, deb tayinladilar. Men jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, to masjidga borib Quraysh jamoasining o'rtasida haq da'vatini e'lon qilmaguncha Makkani tark etmayman dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam indamadilar. Men masjidga bordim. Qurayshliklar atrofda gap sotib o'tirishardi. indamay majlisning o'rtasiga o'tdim-da, baland ovoz bilan: "Ey Quraysh jamoasi, eshitib qo'ying, men Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik beraman", dedim. So'zlarim mushriklarga yashin misol ta'sir ko'rsatdi. O'rinlardan irg'ib turishdi. Uringlar anavi dindan chiqqan sobini" deb yuz ko'zimga qaramay urib tepishga tushishdi. Jonimga Abbos ibn Abdul Muttolib oro kirdi. U meni gavdasi bilan to'sib, ko'zi qonga to'lgan mushtum zo'rlarga qarata qichqirdi. "Ey sho'ring qurg'urlar, g'iforlik odamni o'ldirmoqchimisanlar? Holbuki hammangning tijorating ularning yurtidan o'tadi-ya?" Quraysh esini yig'ib, do'pposlashdan to'xtadi. Men o'zimga kelgach, to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bordim. U kishi ahvolimni ko'rib, aytmaganmidim, islomingni maxfiy tut deb dedilar. Shunday qilishning qulay fursati kelib qolgandida yo rasululloh dedim men payg'ambar alayhissalom tayinladilar yurtingga qaytib bor qavmdoshlaringni ko'rgan eshitganlaringdan xabardor qil islomga chaqir shoyat alloh taolo sen tufayli ularga manfaat yetkazsa shu sabab ajrlanib qolarding qachonki zohir bo'lganimni eshitsang yonimga kelgin men vodiyga qaytib ketdim ko'rgan kechirganlarimni so'ragan ukamga islomga kirganimni Alloh va rasulini tasdiqlaganimni so'zlab berdim anisning ham qalbida islomga moyillik tug'ildi sening dining haqqa o'xshaydi men iymon keltirdim dedi so'ng aka uka onamizni islomga chaqirdik volidamiz ham haq dinni qabul qildi shu kundan boshlab musulmon oila G'ifor qabilasi orasida Allohning diniga chaqirish ishlarini avj oldirib yubordi. Charchoq va malollik nimaligini bilmay qilingan da'vatlar natijasida ko'pchilik g'iforiylar saodat yo'liga o'tishdi. Namoz jamoat bilan o'qiladigan bo'ldi. Bir toifa odamlar hozircha o'z dinimizda qolamiz. Qachonki payg'ambar Yasribga ko'chib o'tsa, unga ergashamiz, deishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilganlardan so'ng ular ham iymonga kelishdi. Shuning uchun sarvar olam G'iforni Alloh mag'firat qilsin, Aslam qabilasini salomat saqlasin dedilar. Abu Zar Badr, Uhud, Xandaq jihodlari bo'lib o'tguncha vodiyda turdi. So'ng Madinaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga bordi. u kishidan doim xizmatlarda bo'lish uchun izn so'radi va ruxsat olib ham xizmat, ham suhbat sharafiga erishdi. Payg'ambar alayhissalom xos xodimni hurmatlardilar. Izzat ikrom ko'rsatardilar. Uchrashib qolganda qo'l berib ko'rishar, jilmayib tabassum hadiya etardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rafiqul A'lo dargohiga rihlat qilgach, Madinai Munawvarada yashab qolishga Abu Zarning toqati yetmadi. sayyididan judo bo'lgan shahar uning nazdida go'yo huvullab g'ariblashib qolganda edi. Shuning uchun sodiq sahoba Shomdagi chekka bir vohaga jo'nab ketdi. Abu Bakr Siddiq va Umar Foruq xilofati davrini o'sha yerda o'tkazdi. Usmon ibn Affon xalifalik vaqtida Abu Zar Damashqqa bordi. musulmonlarni dunyo to'plashga ruju qo'yib, rohat farog'atga sho'ng'ib ketganlarini ko'rib, xushi boshdan o'chayozdi. bunday hayotni inkor qilib, ularni bu yo'ldan qaytarmoqchi bo'ldi. Shunda Usmon uni Madinaga chaqirib oldi. Ammo u yerda ham odamlar dunyoga berilib ketganlari uchun ular bilan murosasi kelishmadi. Xalifa unga shaharning chetidagi Rabza degan qishloqqa borib turishni buyurdi. Abu Zar yangi maskanga ko'chib o'tdi. odamlardan va ularning qo'lidagi narsalardan yiroq, payg'ambar va uning ikki xalifasi tutgan yo'lda mustahkam boqiy ne'matni foniy matodan afzal sanab yashadi. Bir kuni unikiga mehmon bo'lib borgan kishi uy ichiga ko'z yugurtirib hech vaqo topolmadi va taajjub ila "Ey Abuzar, jihozlaringiz qani?" deb so'radi. "Biz barcha yaxshi jihozlarimizni u yoqdagi uyimizga jo'natganmiz", dedi Abuzar. mehmon nazarda tutilgan ma'noni angladi, lekin baribir hayrat yozilmadi. Ammo madomiki shu hovlida ekansiz, qandaydir matohingiz bo'lishi kerak-ku. Shunday kuya, biroq hovlining egasi bizni bu yerda abadiy qoldirmaydi-da, javob berdi Abuzar. Shom amiri hojatlarga sarflash uchun unga 300 dinor jo'natganda pulni keltirgan kishiga qarab Shom amiri mendan ko'ra nochorroq Allohning bandasini topolmabdimi? dedi. Ahamyonni olishdan bosh tortdi. Hijratning 33-sanasida Allohning iltisi tarafidan tuproqli yer ustida moviy osmon ostida Abu Zarchalik sodiq odam bo'lmagan degan yuksak bahoga erishgan obid va zohid inson hayot bilan vidolashdi. Endi Kechki dasturimizdan olingan hafta nomi. Juma dars ilm amonat bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar islom hukmi qayerda joriy bo'lib turgan bo'lsa musulmonga nisbatan shu joy doril islom bo'ladi agarchi tug'ilgan joyi bo'lmasa ham ammo tug'ilgan joyi bo'lsa u yer ulug' joy deb e'tibor qilingan bo'lsayu islom hukmi poymol qilinayotgan bo'lsa islom aqidasi poymol qilinayotgan bo'lsa musulmonga nisbatan bu yer dorul harb hisoblanadi ibrohim alayhissalom qurdirgan kabai muazzama bor ummul qiro hisoblangan Makka mukarrama bu yerda islom hukmi poymol qilingan edi musulmonlar bu yerda azor chekib o'zlarining aqida erkinligiga ega bo'lishmagan edi alloh subhanahu va taolo bu yerni dorul harb deb musulmonlarga nisbatan e'tibor qildi hatto bu yerda tug'ilgan kishilarning faryodlari qodir bo'lganlar chiqib ketdi qodir bo'lmaganlar xudoyo ahli zolim bo'lgan bu shahardan bizlarning chiqargin dedilar shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar Muhammad alayhisolatu vasallamning zamonlari eng yaxshi zamon. Xoyrul qurun, qarni, eng yaxshi davr asr mana aslimiz. Shu yerda zino bo'ldi. Shu yerda zino bo'ldi shu davrda. O'g'irlik bo'ldi. Va shariatni hukmlari kofirlarga emas, musulmonlarga tatbiq bo'ladi. O'g'irlik qilgan musulmonning qo'li kesiladi. Musulmon u kafir o'g'irlik qilsa uni qo'lini kesilmaydi. Nimaga u bunga ma'mur emas u? Araq ichgan musulmonga darra uriladi. Musulmonga bu tatbiq bo'ladi. Shuning uchun musulmonlar yashayotgan joyda bulakan kamchilik bo'ladi. Yo, men bilaman, yer yuzida falon jamoatda kemçili kamchilik bo'lmaydi degan odam u yolg'onchi odam u. Chunki eng yaxshi sahobalar davrida bo'lgan bu. qo'l kesilingan, zinokor rajim qilingan. yakshanba Jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni son ko'p sonli Hadis-i shariflarda arsh yana qo'shimcha sifatlar bilan keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: Qiyomat kuni jamiki inson qiyomatning dahshatlaridan xushidan ketadi. Shu holatda men xushiga kelganlarning eng birinchisi bo'laman. Shunda men Musa salom bilan birga arshning 4 oyoqlaridan birini ushlab turgan holatda bo'laman. Imom Buxoriy rivoyati. islom dunyosida o'z ismlari bilan tarixga ziynat bo'ladigan kishilar chiqib turdi. Musulmonlar o'zlarining ilk siyratlari va namunali yo'llaridan og'ishgan bo'lishlariga qaramasdan, o'zlari bilan zamondosh bo'lgan johil ummatlardan ko'ra anbiyolarning yo'liga eng yaqin va Allohga eng itoatkor edilar. ularning borliqlari va davlatlari johiliyatning keng tarqalishi va gullab yashnashiga eng ulkan to'siq edi. Undan keyin bir kun gazetalarda xabar chiqdi. Kaloshada, Vonada amaliyot boshlandi. Ayman Zawahiri qochib ketdi. Mashinasi devorni urdi. Boshqacha ya'ni xabarlarda eng muhim hadaf Ayman Zawahiri qochishga muvaffaq bo'ldi degan gaplar chiqdi. lekin men qalbim aytdiki yo'q Ayman Zawahiri yo'q edi shu joyda toyir aka bor edi shuni men bilar edim dushanba oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat samarqand buxoro mavroun nahar tatariston rossiya tomonidan kelyotgan mujohidlar shahid amirimiz Muhammad Tohir Faruq rahimahullohning itoatida bo'ladi degan buyruq Amirul Mu'minin tomonidan bo'lgan. Shuning uchun agar kimki shu rasmiy jamoatimizda bo'lmasa, o'sha buyruqga itoat qilmayapti. O'zbekiston islomiy harakatda bo'lish shart. Nimaga Amirul Mu'minin tomonidan shu jamoat rasmiylashtirilgan? Undan keyin hamma muhojirlarning ustiga Jumoboy Namangani rahimahulloh qomondan qilib tayin qilingan. Arablar ham, ajamlar ham hammalar u kishining itoatida bo'lgan. Zalika fadlullohi yutihi man yasha. Allohning mehribonligi, Allohning fazli kimga kimni xohlasa, Alloh taolo unga beradi. seshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tarib bu hodisa islom olamining mashhur qahramoni Sayfuddin Qutuz rahimahullohning tarix sahifalarida ilk ko'zga tashlanishi edi. U podshoh Muiz Izzuddin Oybekning xos qo'shinining bosh sardori bo'ldi. Inshaalloh kelajak darslarimizda Sayfuddin Qutuz rahimahullohning bu o'rinlarga qanday kelib qolganligi, u kishining nasabi kimlardan ekanligini bayon qilamiz. Shom diyori Solih podshoh rahimahulloh o'limidan so'ng Misrdan ajralishga harakat qilgan bo'lsa, uning o'g'li Turonshoh o'ldirilgandan keyin bevosita alohida bo'lib olgan edi. Misr bilan Shom o'rtasida 2 marta katta urush sodir bo'ldi. Shomliklar bir necha bor Misrga g'azot qilishga harakat qildilar. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis ana shular mo'jizalarni ko'rib bo'yinlari albatta ana shunga egilib hammalari taslim bo'lib yer yuzidagi hamma insonlar mo'min musulmon bo'lib majbur holatda iymon keltirib yashashar edi xohlasak mana shunday qilib qo'yar edik lekin alloh subhanahu va taolo buni iroda qilmadi insonlarni o'zlariga erk berdi insonlarga ikki yo'lni Alloh subhanahu va taolo ko'rsatib, ikki yo'lni olib boradigan maqsadlarini, olib boradigan muddaolarini bildirgandan keyin insonga aql berib, idrok berib, mana shu ikki yo'lni ustiga qo'yib, ana shu jannat yo'lini targ'ib qilib, da'vat qilib, noto'g'ri jahannamga olib boradigan yo'ldan ogohlantirib, qaytarib, mana shuni tanlang deb Alloh subhanahu va taolo imtihon uchun qo'yib qo'ydi. payshanba shu nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli shu nomni son qilingan ko'p sonli u zot hamma narsalarni ilmi va qudrati ila o'rab ihota qilgan va hamma narsalardan yuqoridadir va uning mavjudot va mahluqotlari u zotni ihota qilishdan mutlaq ojizdir. Izoh Imom Tahoviy rahimahulloh arsh va kursiy xususida so'z yuritgandan keyin Alloh subhanahu va taolaning arshga va undan boshqasiga ham ehtiyoji, muhtojligi mutlaqo yo'qligini zikr qiladi. Muhammad Fatih Konstantinopolni fath etish uchun yurish boshlaganida uning qo'li ostida 300 ming askari va juda katta artilleriyasi bo'lgan. Shaharni dengiz tarafidan qamal qilib turuvchi dengiz flotida 124 ta harbiy kemasi bo'lgan. U o'zining qobiliyati bilan flotning bir tomonini quruqlikdan ko'rfazga olib chiqishini o'ylagan va yog' moy suritilgan yog'ochlar yordamida borgandan keyin mashinaga mingangacha mingan mashinaga mingan qadar vasvasalar shunaqa har xil vasvasalar kelyaptida lekin mashinaga mingandan keyin alhamdulillah hamma vasvasalar tugab qoldi bo'ldi undan keyin harakat Shuna mazza qilib uch uch kishimiz في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد ببذل الروح ما كانوا شحا O'tdi qancha beklar to'ralar. O'tdilar yaqinlar, jo'ralar. Ko'ngil sendan savol so'ralar. Senki yashab qolarmikinsan? o'tdi minglab yillar asrlar qulab bitti qancha qasrlar ne derdilar ibn kasirlar senki yashab qolarmikinsan mehr qo'yib dunyo moliga tushib qolma qorun holiga yetganda hayot zavoliga senki yashab qolarmikinsan yoshlik qushi ketmay boshingdan oltin chiqib go'yo oshingdan ajrab qavm u qarindoshingdan ki yashab qolarmikinsan? Dunyo ko'rib ko'zing tolmadi, boshingga ne kunni solmadi. Boylik senda yashab qolmadi, sen ki yashab qolarmikinsan? Qayon qochma ajal yoningda. O'lim oqar jismu qoningda, tobut kutar to'rt tomoningda. sen ki yashab qolarmikinsan? Ey mujohid, bo'lma yomonda. Oxir kunda qolma gumonda. Payg'ambarlar ketgan jahonda. Senki yashab qolarmikinsan? Hizbulloh, oldingi juma dasturimiz islomiy she'riyat haqida bo'lgan edi, ha? Ha, bugun bo'lsa islomiy nashidalarga to'xtalmoqchimiz. Nashid bu arabcha so'z bo'lib, lug'aviy ma'nosi ovozni ko'tarish deganidir. Nashida esa baland ovozda aytilgan she'r yoki qo'shiq deganidir. Shar'iy ma'nosi esa musiqa asboblarsiz islom doirasidagi she'rlarni ma'lum bir ohang va uslubda kuylashdir. Nashida risolat davridan ma'lum bo'lib, jihod maydonlarida mujohidlarni shijoatlantirish va kofirlarni ruhiyatini cho'ktirish uchun aytilib kelingan. hatto Handaq g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan quyidagi hadisni sahobalar bilan nashida qilib aytganlar. Allohumma la aysha illa ayshul akhirah faghfir lil ansor ansor wal muhajir Allohum haqiqi hayot oxirat ansor va muhojirni qilma xibrat Ushbu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim, Tirmizi va boshqalar rivoyat qilganlar. Jang maydonlarida aytiladigan she'r va qo'shiqlarning inson tabiatiga ta'siri kuchli bo'lganidan u urush quroliga aylangan. Buni yaxshi bilgan kofirlar qadimdan bu qurolni ishlatib kelgan. Bugungi kunda zamonaviy armiyalarda ham xos guruhlar tashkil qilinib, unga qobiliyatli askarlar jalb qilinadi. Kattadan katta va turli-tuman musiqa asboblari ovora qilinadi. Nashida bunday yolg'on va fahsh so'zlardan xoli bo'lib, shayton ovozi hisoblangan musiqa asboblaridan forig' albatta. O'rta Osiyoda bir asr orqaga qaytib ko'rsangiz, bugungi kundagi turli-tuman cholg'u asboblarining aksarini topa olmaysiz. Hozirdagi bihayo she'rlar ham ayni shu asrda rivojlandi. Hatto musiqa va bihayo she'rlar xalqlarning ongi va urf-odatlariga shunchalik kiritildiki, ular go'yo hayot manbai bo'lib, odamlar hayotlarini bu narsalarsiz tasavvur qila olmaydigan bo'lib qoldilar. Shuning uchun bo'lsa kerak, G'ino musiqani haromligiga barcha hujjatlarni keltirsa ham, o'zini musulmon sanagan ko'p kishilar ularni qabul qilishga qiynaladilar. Lekin biz bu haqda gapirmoqchi emasmiz, balki nashida borasida to'xtalamiz. Keyingi vaqtlarda musulmonlar ustiga kelgan imtihonlar ularning ruhiyatini ancha cho'ktirib yubordi. Holatlardan kelib chiqib, Falastindagi Hamas jihodiy harakatining asoschilaridan biri shahid Shayx Ahmad Yosin musulmonlar jamoatlarini ruhiyatini tiklashda, ularda jihodiy ruh uyg'otishda targ'ibot usuli sifatida nashidalar aytish lozimligini shar'iy asosda tushuntirib, ko'p ma'lumotlarga qaramay o'z fikrini olg'a suradi va xos guruhlar tashkil qiladi. Ko'p vaqtlar yo'qolib ketgan o'zbek nashidasi ham shu asr boshlaridan ya'ni 2000-yil harakat qo'mondoni Shahid Jumaboy Namangoniy tashabbuslari bilan Tojikistonda mujohidlar ovozi jaranglay boshladi. unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur qolur toki asr firqai ilhot turkiston iloho qil karam lutfingdan o'lsin shod turkiston qolur toki asr firqai ilhot turkiston Iloho qil karam lutfingdan o'lsin shod Turkiston. Shahidlar qonlari jabbor qoshida mukarramdur. Mujohidlar bo'lur bir kun muzaffar bu musallamdur. Xudoga yolborib har bir muhojir diydasi namdur. g'amingda bo'lmagan farzandi noqobillaring kamdur ayniqsa mujohidlarimiz badkin jihodidan qaytgach qo'mondonni qiziqtiruvi bilan jihodiy she'r va nashidalar yoza boshladilar ey mujohid qara yurting bo'ldi xor musulmonlar bari senga intizor oldinga yurib qaytma garchi yomg'ir qor bu kurashda senga Alloh madadkor mazlumlarning duosin ijobati bor kofirlarga tez kunda qattiq azob bor ey mujohid aldanma bo'lgin sen hushyor bu kurashda senga Alloh madadkor Allohni ko'p yodga ol bunda foyda bor Robbingning ham nusrati shunda bo'lar yor kofirlarga ber azob bo'lsin xoruzor bu kurashda senga Alloh madadkor kofirlarga dahshat solib boramiz bizlar Yahudlarni xor qilib jang qilamiz bizlar. Mazlumlarni qutqarib jang qilamiz bizlar. Jihodga saflaning bugun jang qilamiz bizlar. Robbimizga hamdar aytib chiqdik bu yo'lga. Robbimiz rahim ayla sabr bergin bizga. Tog'lardan oshib keldik jihod maydoniga. Kofirlarni haq qilamiz Robbimiz xohlasa. Robbimiz berdik bugun bayatni senga biz. O'lim bilan yuzlanamiz, ertami kechmi biz? Kofirlardan o'ch olib jihod qilamiz biz. Robbimiz yordaming bilan g'olib bo'lamiz biz. Ayni paytlarda Afg'onistonda harakatimiz amiri shahid Muhammad Tohir Foruq akaning buyrug'i bilan Jundulloh ijodiy studiyasi ham qad ko'tarib, film va nashidalar ham jamlanib kaseta shaklida chiqa boshladi. Bizlar orzu qilgan kunlar, turgin ey muslimlar, xor bo'lsin malunlar. Mujohid bugun tiklab qomatin maydonga chiqdi. sarflab taqatin mujohid bugun tiklab qomatin maydonga chiqdi sarflab taqatin sarflab taqatin keldi keldi bizlar orzu qilgan kunlar turgin ey muslimlar or bo'lsin malvunlar keldi keldi bizlar orzu qilgan xosatan targ'ibot bo'limida ishlab chiqarilgan video kasetalar va audio kasetalar tarqatildi xosatan bugun Xosatan Arabiston, Saudiyada har bir eski muhojirlarning xonadoniga mana bu o'qilingan islomiy nashidalar kirib borgan va ana shu ishlab chiqarilgan video kasetalardagi tasvirlar, haqiqiy tasvirlar ularning jihad maydoniga qo'shilishligiga sababchi bo'ldi. Va alhamdulillah bir qancha yuzlab mujohidlar eski muhojirlardan ana shu yurtlardan bugun saflariga kirib qo'shilishlikka o'zlarini tayyor ekanliklarini va'dasini qilishdi. Mana 13 yildirki Jundulloh ijodiy studiyasida mujohidlar turli tillarda nashidalar ijod qilib kelishgan. Nechun sukut aybdordek qani islom bulbullari Zulmatli bog'lar senga zor, haq ahliga keng dunyo tor, ha ummatning tikoni bor. lekin ko'p xushbo'y gullari lekin ko'p xushbo'y gullari zulmat bog'lar senga zor haq ahliga keng dunyo tot ha ummatning tikon bor lekin ko'p xushbo'y gullari lekin ko'p xushbo'y gullari xullas dasturimiz davomida Asadulloh akaning yangi shogirdlaridan yangi nashidalar ham o'rin olganini eslatib, hozircha navbatni yo'ldagi shaytonlar rukniga beramiz. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurida madina munavvaraga kelganlardan keyin bu kishining haq yo'llari g'alaba qilgandan keyin munofiqlar toifasi vujudga keldi ana bu munofiqlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga kelishganda ular bizni vujudimiz hamma ishimiz sizga itoat deb aytishardi ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlaridan ketishganlaridan keyin ular munofiqligini qilishardi mana bu holatni qur'oni karim bayon qilib va yaquluna to'a fa idza barazu min indika بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ular aytishadiki toa ishimiz itoat sizga tamomiy itoat qilishlik deyishadi sizni huzuringizdan chiqqan vaqtlarda oldingizdan ketishganlardan keyin ularning bir toifasi aytgan so'zidan boshqa narsalarni ya'ni uning aksi haqida maslahatlar qilishadi alloh subhanahu va taolo ular bu kalima bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xotirjam qilyapti siz ularning kechasidagi sizning zararingizga ashoblar zarariga islomning zarariga qilayotgan maslahatlaridan qo'rqmang anhum ular bilan mashg'ul bo'lishlikdan yuz o'giring yangi muhojirlarimizning ismlari abu abdulloh assalomu alaykum abu abdulloh ham yevropadan keldingiz bu birodarimiz yevropa davlatlarining biridan kelibdilar qanday u yerda holatlar u yerda holatlar rosa sovuqdir ha havo sovuq qanchalik sovuq yigirma gradus minus bu yerdachi bu yerda endi plyus yigirma plyus yigirma yana qanday farqlar bor endi farqlari endi katta farqlar bor buni har qanday bir musulmon odam anglab oladigan holatda farqi bor bu tomondan oladigan bo'lsak hop jihodiy tushuncha sizda qachon va qanday paydo bo'ldi jihod degan tushuncha oldin hosil bo'lgan lekin bunaqa jamoalar bunaqa bir ollohni bir dinini oliy qilishni bir maqsad qilgan insonlar bunday toifalari biz borligini abu abdulloh jamoatga kelib o'zlari qiziqtirgan ko'p narsani bilib olibdilar ko'nglimizdagi hamma bir o'zimizni ikkilantirgan yo qiynagan savollarga javob oldik alhamdulillah va tezda bir harakat qilib mana inshaalloh allohni bir yordami bilan mana shu jamoani tanlab maqsad qilib yetib keldik atrofi yaxshi birodarlar samimiy musulmon odamga halim alloh taolo maqtagan haqiqiy toifalar endi qolgan birodarlarga ham aytamiz mabodo ikkilanib qolishayotganlari bor endi nimadan ikkilanib qolishgan ular endi bularga ikkilanib qolishganligini sababi mana shu yerda turib fitna chiqarib turib bu aydagi birodarlarga telefon qilayotgan bir ikkita endi shularni ismlarini bilasizmi ismlarini aytmaganim ma'qulroq ular nima uchun bunday qilishyapti deb o'ylaysiz ularni nima maqsadi bilmadimu lekin nima bo'lganda ham bir olloh shu dinni yomon ko'rsatishni qalbiga nafsiga bir xohlatib qo'ygan ekan endi buni o'zi bir katta xorlik endi bilmayman endi bu darajada bir yo'q narsaga bir jamoatda yo'q sifatlar bilan bo'xton qilishlikni orqasidan oxiratdan qanaqa umid bor bu insonlar endi nima desa bo'ladi qolgan birodarlar yo'lini to'sishni emas o'zini bir ozgina oxiratini o'ylashini men bir maslahat qilaman chunki men bu yerda birodarlari bular e, aytayotgan sifatlarni ko'rmadim bu yerdagi birodarlar ularga mashg'ul bo'lishlikdan yuz o'giring va tavakkal alalloh allohga tavakkul qiling va kafa billahi vakila olloh sizga yordamchi bo'lishlikka kifoya qiladi qanday sifatlar aytishgan qanday bo'xtonlar qilishgan bittasini aytib bering borishinglar bilan darrov zindon band qiladi zindonda shu bir oy ikki oy tergaydi tergovga chidamli bo'lib bir nima qilgandan keyin keyin undan keyin yana bir qancha nazorat bo'ladi gumoniga tayanib ham ular gumon qilib qolsa bo'ldi qatl qilib tashlayveradi shunaqa nimalar eh birodarim siz savol bermadingizmi kimni shunday qilishibdi deb sig'adingizmi bir ikkita o'zlaricha shunaqa bu yerdan telefon qilib shundoq birodarlar ishiga gap tarqatishgan ular ishlanib qolishgan lekin men telefon qilganlarning deyarli hammasi jihoddan ortga qaytib ketdi mumkin ularni endi fitnalarni telefon orqali emas balki o'zlarini ko'rgan holda o'z og'izlaridan eshitishingiz mumkin men endi bunaqa fitna gaplar menga zarracha ta'sir qilmadi chunki men internetda ko'rganimda birodarlari hammasida internetda ko'rinib turibdi yuzlaridan o'zi samimiy insonni bir nimalari yuziga uradi gaplaridan bilinib turadi bir taqvoli odamni nimasi ta'sirchan bo'ladi ba'zi vaqtlarda ham munofiq bo'lgan kishilarning haqida xabarlarni ba'zi musulmon birodarlar yetkazib qolgan vaqtda ham ularning ba'zi nayranglarini bilamiz birodarlar lekin alloh subhanahu va taoloning rasuliga bergan ta'limi ulardan yuz o'giring o'zingizni ishingiz bilan mashg'ul bo'ling deyapti allohga tavakkul qiling olloh yordamchilikka kifoya qiladi men hamma savolimga bular fitna qilyapti degan narsalarda degan holatda odamni miyasida uncha muncha savol paydo bo'lib qoladi o'zingiz tushunasiz shu savollarimga men bular o'zidan emasu men internetda shu birodarlarni intervyusidan javob olardim qalbim taskin topardi ya'ni siz radiolarni ham eshitardingiz radiolarni ham eshitardim alhamdulillah qanday taassurotlar oldingiz men aytyapman men kutgandan ham afzalroq bu jamoa inshaalloh mana bundan buyog'ida ham inshaalloh guvoh bo'ldim bu birodarlar endi xuddi bir yoshligingizdan birga katta bo'lib bir qadrdon o'zingizni akangizdek bir biriga mehribon samimiy musulmon jamoa ichida har xil kishilar kirib olishligi tabiiydir bular musulmon jamoaning quvvatlik bir birlik bilan turgan holatini ko'ra olmaydigan kishilar bo'lishligi tabiiydir shuning uchun musulmon jamoa qattiq bir tashvishga ro'baro bo'lib, hozirlik ko'rib turgan vaqtda ularning xushyor turishliklarini ko'ra olmaydigan kishilar ularning o'rtalarida hamma yo'q xotirjamlik, bunday turishinglarga hojat yo'q deb xotirjam qilib dushmanga yem qilib berishligi ham mumkin. Ba'zi holatlarki musulmon jamoa juda xotirjam bo'lib turgan vaqtda ularning o'rtasida bir tashvishni tug'dirib, shu tashvish bilan ularni parokanda bo'lishliklariga sabab bo'lishligi ham mumkin. Mana bu holatda Qur'oni Karim bizga qanday munosabatda bo'lishligimizni ta'limini beryaptiki, "Valav radduhu ila rasul" agar bu xabarni eshitishlari bilan payg'ambar huzuriga olib borishsalar, "Av ila ulil amri minhum" yo o'zlarining peshvolarini huzuriga olib borishsalar, Buni tekshirib ko'radigan kishilar haqiqatini bilishadi. Mana bu vaqtlarda eshitilingan xabarni tekshirib ko'radigan kishilar huzuriga olib borishlikka Alloh subhanahu va taolo ta'lim beryapti. Bilmayman, endi uncha muncha qalbi qalbim yomon degan uncha muncha insonni ham qo'lidan keladigan gap emas inshaalloh. Mana men ko'p yangilar bilan suhbatda bo'laman. Mhm. Ulardan har xil jamoat haqidagi bo'xtonlarni eshitaman. Mhm. Lekin hozir siz aytayotganingiz borishing bilan zindonda bo'ladi deganingiz mhm. bu men uchun <laughs> yangilik bu. Hali shu paytgacha bunaqasini eshitmaganman. Xo'p, hozir siz qayerda o'tiribsiz men bilan? Hozir erkinlik, ochiq, inshaalloh mana xursandchilikda mana yuzma-yuz gaplashib turibman. Hozirgi vaqtda ham ko'p xabarlarni har taraflarga tarqatayotgan kishilar nihoyatda ko'p. Hatto butun xabarlarni hech qanday bir tashvish tug'ilmagan jamoalarni ichida vahimalarni paydo qilib ularni parokanda qilayotgan yahud tabiat bo'lgan odamlar ko'pdir ana men ollohni shohid qilib aytaman bu men samimiy gapiraman men hech qanday men birovni e, nimasi majburiyati bilan yo birovni yuzidan o'tolmay emas men o'zim xohlab gapiraman birodarlar kelishligini maslahat qilaman bu yerda ular kutgandan ham erkinlik haqiqiy din erkinligi mana shu joyda ekan qur'oni karim bunday nizomlarni o'rgatishlik bilan bo'lgan fazlini minnat qilib agar ollohni fazli sizlarga bo'lmasa rahmati bo'lmaganda sizlar shaytonga ergashib ketgan bo'lardinglar bunday holatlarda shaytonning vasvasasiga ergashmaydigan kishilar ozchilikni tashkil qiladi bunaqa vaqtlarda umumiy odamlar ko'p bunday vasvasalarga ergashib ketib qoladi haqiqiy din erkinligi haqiqiy izzat musulmon odamni joyi shu joy shu joyda turib shu joydangina kofirlarga o'zi xohlagandek bir ziyon yetkiza olishligi e, yoki atrofidagilariga yoki qolgan birodarlariga shu joyda turib xotirjam bir amr ma'ruf qila olishligi imkoniyati bor hozirgi vaqtda ham atrof musulmonlarini bularning parokandaligi haqida berilayotgan ko'p xabarlarning hammasiga ishonmaslik kerak ularning o'rtalarida ixtilofotlar bo'lyapti degan xabarlar hammasini gap qilib tarqatib yurmaslik kerak qur'oni karimning bu ta'limiga zid bo'ladi dunyoning hammasi birodarlar o'zining maqsadini ro'yobga chiqarishlik uchun har xil xabarlarni tarqatadi xususan musulmonlarning o'rtasida har xil bir xabarlarni tarqatib ularni parokanda qilishlikka hozirgi dunyodagi hamma islomdan boshqa jamoalar harakat qilyapti o'shaning uchun ularga shu gaplarni maslahat qilib aytaman kelishsin harakat qilishsin ayda bir kufrlari qo'lida mardikar bo'lishlikda to'xtatishsin rizq ollohni qo'lidaligiga iymon keltirdik deydiyu lekin yana boylikni orqasi ortini quviydigan bir insonlarga endi maslahatim to'xtatishsin bu davolarni yolg'onligini tan olib bu yoqqa harakat qilishsin agar davosi uchun ho'p endi e, birodar mana siz bilan suhbatlashishlik imkoniyati har doim ham bo'lavermaydi menda hop mumkin sizlar mana yaqin ta'limga chiqib ketasizlar ta'limdan tushib mumkin biron bir xizmat yoki sangarlarga chiqib ketishinglar mumkin shuning uchun hozir sizga shunday bir imkoniyat berilganki mana qo'limizda mikrofon internetga yoki o'sha yo'lda turib olgan shaytonlarga siz o'sha samimiy bir so'zlaringizni aytib qolish imkoniyati bor ana dinni parokanda qilaman degan shayton tabiat bo'lgan odamlar xalqlarning o'rtasiga vasvasalarni soladi agar shunday holatda turadigan bo'lsanglar deb haqiqatchilarga sizlarning boshinglarga kulfatlar tushadi degan vahimalarni soladi mana bu vahimalar bilan kishilarni o'rtalarini parokanda qilib tashlaydi marhamat endi hozir qo'limizdan kelganicha yetkazdik yana bir eslatib o'tamiz o'sha yo'ldagi shaytonlar deymizmi yo'lni o'zida biz unaqa shaytonlardan alloh taolo teskari qilib qo'ydi hali uchramadik inshaalloh bundan buyog'iga ham teskari qilsin lekin shu rossiya mintaqasini o'zida juda ko'p bunday toifalar endi albatta ollohni rozichiligi oson emas maqsad ulug' ixlosi juda yam baland birodarlar ko'p endi o'shalar telefon qilishib nima deydi endi bu yerda ko'rdik endi olloh bir kun ko'rsatadi bu dunyoda bo'lmasa u dunyoda dunyo sen bunchalar bevafosan qaytar dunyo qissalari mahbubga ham jafosan dunyo sen bunchalar bevafosan bir odam hikoya qiladi. Men keksaman. Yoshim 70lar atrofida. Jafosan. Kasalim meni to'shakka mixlab qo'ydi. Men juda ko'p mol-davlat, ko'chmas mulklar egasi edim. Hatto Riyoz shahridagi eski mahallalardan biri mening ismim yozilgan eng mo'tabar joylarga aylanib qoldi. Bir oylik daromadim 150 ming riyoldan kam emas edi. 4 o'g'il, 8 qizimning hammasini uyli, joyli qildim. Kunlarning birida o'g'illarim huzurimga kelib, kattasi gap boshladi. Biz sizning farzandlaringizmiz. Agar soatingiz bitib, dunyodan o'tsangiz, qizlaringizning erlari Kiyovlaringiz begona bo'la turib, yarim davlatingizni olishadi. Biz sizning o'g'illaringiz bo'la turib, o'shalar kabi qolgan yarim davlatingizni olamiz. Shuning uchun mol davlat, ko'chmas mulklaringizni begonalarga ketib qolmasdan turib, biz o'g'illaringizga taqsimlab bera qoling, dedi. Ularning gaplaridan keyin shayton mening ham ichimga shu o'yni solib qo'ydi. To'g'risini aytsam, men dinimni faqat nomigagina bilar, namozni ham ahyon-ahyonda o'qir edim. O'zimcha o'g'illarim mening keksaligim, injiqliklarimni ko'tarishadi. Mol-davlatimni ham, nomimni ham muhofaza etishadi. Kuyovlarim esa ularnikida bir kun yashashimni ham ko'tara olishmasa kerak dedim va bor mol mulkimni o'g'illarimga bo'lib berdim o'sha yili bir falokat tufayli to'shakka mixlanib qoldim qadam bosish u yoqda tursin harakat ham qila olmas edim kasalxonaga yotganimdan so'ng o'g'illarim mendan yuz o'girishdi hech qaysisi meni ko'rishni istamas Men ularga bekorchi yuk bo'lib qolgan edim. Meni ko'rgani kelgan to'rt o'g'lim men bilan qolishni xushlamay, huzurimdan chiqib ketishdi. Keyin uch qizim meni ko'rgani kasalxonaga kelishdi. Qolgan 5 ta qizim ham bor mol-mulkimni o'g'illarimga bo'lib berganimdan so'ng mendan aloqalarini uzgan edilar. Men uch qizimdan meni uylariga olib ketishlarini so'radim. Birinchi qizim madrasada ishlagani tufayli yarim kun o'sha yerda bo'lishini, uyga kelganidan keyin ham o'zining darslarini tayyorlashini, bolalariga, eriga qarashini aytib uzr so'radi. Ikkinchisi 2 ikki oy avval egizak farzand ko'rganligi bois ham chaqaloqlariga, ham menga qaray olmasligini aytdi. Uchinchisi. Ukamning o'g'lini ayoli bo'lib, eri bilan birga kelib, menga o'z bag'irlarini ochdi va meni uylariga olib ketdilar. Vaholanki, ular yangi kelin kuyov bo'lib, turmush qurganlariga 2 yil ham to'lmagan edi. Ularning yosh chaqalog'i bo'lib, 7 oylik bo'lgan edi. Ular meni kutib olishlari kutilgandan ham a'lo darajada bo'ldi. Ular mendan nima istashimni so'rashar, hatto eng tansiq taomni ham tayyorlashar. Ularning bu ishlari mening hasrat nadomatimni ziyoda qilar edi. Ayniqsa, bor mol-mulkimni o'g'illarimga taqsimlab berib, qizlarimga hech narsa qoldirmaganimni eslaganimda alam meni ezar edi. men Allohning amrini nazar pisand qilmagan, meros taqsimlashdagi dinimning shariatiga qarshi borgan edim. Bir kuni kiyovimga meni o'g'illarimning oldiga olib borishini, ulardan ozgina pul so'ramoqchi ekanligimni aytdim. Lekin jiyanim u yerdan noumid qaytishimni o'ylab, bunga ruxsat bermadi. Lekin men so'zimda qat'iy turib, unga meni o'g'illarimning uyiga olib borishini, ular meni faqat ularnikida turishimni istamasligini, pul so'rasam berishini aytdim. Avval katta o'g'limning uyiga borib, qizimning, kuyovimning uyida turishiga hijolat bo'layotganimni, shuning uchun o'zimga xizmatkor yollashim uchun pul berishini aytdim. Lekin ming afsuski, O'g'lim yana meni noqulay ahvolga solib qo'ydi va menga ayolim barcha uylarimni sizga qaytarib yuborishimdan qo'rqqanligi uchun uylarni uning nomiga o'tkazdim. Uylarning ijara haqlari ham bankka, ayolimning hisob raqamiga tushadi. O'zimning topganim esa oilamdan ortmaydi dedi. Men uning oldidan chiqib, ikkinchi o'g'limning uyiga bordim. U ham uylarni farzandlarining nomiga olib berganini, farzandlari katta bo'lishgach as qotib qolishini, mol davlatni esa 2 kun avval buyumga aylantirib qo'yganini aytdi. Keyin 3-o'g'limnikiga bordim. Undan noumid bo'lib, qoniqarsiz javobni olgach, 4 kenja o'g'limning uyiga bordim. U kenja bo'lganligi sababli o'zimga yaqin olar edim. Lekin uni uydan topa olmadim. Ayolining aytishicha, men unga mol mulkimni bo'lib berganimdan so'ng uyda o'tirmay qo'ygani, uyga kelsa ham keraklicha pul olib, bir joylarga ketib, o'sha yoqlarda oylab qolib ketishi uyga qaytgach 1 yoki 2 hafta turib yana chiqib ketishini aytdi. Shundan keyin qizim kiyovimning uyiga mag'lub, mahzun holda qaytdim. Qizim kuyovim bilan qanchalar meni g'am chektirmaslikka, musibatlarimni yengishga, farzandlarim qilgan ishlarni unuttirishga harakat qilishmasin. Men afsus nadomat chekaverar edim. ularning menga qilayotgan xizmatlarini ko'rib, hasrat nadomatim ortaverar edi. Bu qissada aql egalari uchun ibratlar bor. Demak, mana shu inson kabi meros bobida qizlarga zulm qilishning oqibati oxiratdan avval bu dunyoning o'zida ko'rinar ekan. Shuning uchun ey inson, Qur'on va sunnatga amal qil. meros bobida o'g'illaringni qizlaringdan afzal bilma. Bir muddatli lazzating shunga shuncha xizmating besh kunlikdir izzating kimlarga mahliyosan dunyomsan Dünya sen, dünyam sen, dünya sen Bunçeler bir vefa sen Dünyam sen, dünya sen Mahbub ki hem cefa sen Dünyam sen, dünya sen Bunçeler bir vefa sen dunyo dunyo dunyosan mahbubga ham jafosan assalomu alaykum shariat yo'lini tanlagan birodarlarim men aytmoqchi bo'lgan mavzu yana o'sha demokratiyadir arab davlatlari qo'shtirnoq ichida musulmon rahbarlari misr musulmon birodarligi partiyasidan taxtga otilib chiqqan M. Mursi qonunda ruxsat berilgan namoyishni to'xtatish uchun avvallari rezina o'qlar otuvchi hamda ko'zni yoshlantiruvchi qurollarni ishlatishga ruxsat bergan bo'lsa, kuni kecha o'tkazilgan namoyishlarda xalqqa qarata haqiqiy o'qlarni ishlatish uchun ruxsat berdi. Qohirada Andijon voqeasi takrorlanishiga oz qoldi. Axir Misrlik musulmonlarning konstitutsiyaviy huquqlari himoyalangan edi-ku. Qani demokratcha adolat? Siz o'ylab turing, men so'zimni davom ettirib turaman. Ey Misrlik musulmonlar, hukumatga nisbatan ko'tarilaveringlar. Bu sizlarning konstitutsiyaviy huquqingizdir. Xohlaganingizcha ko'chalarni to'ldiring. Xohlaganingizcha huquqingizni talab qiling. Faqat harakatingiz qonun doirasida bo'lsin. Tag'in qo'lingizga qurol ola ko'rmang. Aks holda siz demokratiyaga zid ish qilgan bo'lasiz. Ha, qurol haqiqatdan ham demokratiyaga xilof. Ko'rdik, siz bu muvaffaqiyatli namoyishlaringizdan bir tog'ut Husni Muborakni hokimiyatdan yiqitdingiz. Bunisini ham yiqitasiz va undan keyingisini ham, undan keyingisini ham yiqitasiz. Siz xohlagan va sizga berilgan demokratiyadan unumli foydalanib qoling. Suriya bu yerlik musulmonlar demokratiyaga zid bo'lgan qurollarni ishlatishmoqda. Nima uchun bunday qilishmoqda? Ular ham tinch yo'l, ya'ni namoyish qilishlik bilan Bashar al-Asadni hokimiyatdan chetlatishsa bo'lardi-ku. Qurol ko'tarish shart edimi? Asad ham musulmon-ku. Uning musulmonligiga ishonmayapsizmi? Unda diqqat bilan eshiting bashar asad 6 yanvar kuni masjidga kelib namoz o'qigani ommaviy axborot vositalari hamda oyna jahon telekanallarida ko'rsatildi hatto internet saytlarda ham masjidga kelganini o'zim ham guvohi bo'ldim endi ishongandirsiz baribir sizga g'alati tuyulyapti a ha nima bo'lishi mumkin emasmi yana aytaman bashar asad 6 yanvar kuni namoz o'qidi. Ha, faqat shu kuni. Bunga butun davlat guvoh bo'ldi. Asadning musulmonligi esiga tushganidan o'qidimi yoki mag'lubiyatga uchraganidan o'qidimi? Bunisi menga qorong'u. Muhimi u namoz o'qidi. Faqat shu kuni. Unda nima uchun xalq qo'liga qurol oldi? Prezident musulmon bo'lsa, davlat to'ntarishini nima keragi bor? bitta aybi 80 ming xalqini qirganimi? Xalqni o'zida ham aybi bordi. Demokratiyaga amal qilib jim o'tirsa bo'lmasmidi? Kim to'g'ri yo'lni tutdi? Misrmi yoki Suriyami? Axir qaysi biridir to'g'ri bo'lish kerak-ku. Ha mayli, men yana demokratiya haqidagi so'zimni davom ettiraman. Quvayt. Bu yerda urush ham yo'q, namoyish ham yo'q. Tinchlik Demak, shariatga ham, demokratiyaga ham o'rin yo'q. Lekin qonunni qay biri bilandir olib borish kerak-ku. Quvaytlik musulmonlar qay bir yo'l bilan yashamoqdalar? Shariat bilanmi yoki demokratiya bilanmi? Fikringizni bildirib oling. Buning uchun sizga 5 soniya vaqt beraman. Vaqt tugadi. Endi mening fikrimni eshitinglar. Quvay davlati ham hozirda garchi prezident Amir deb nomlansa-da, bu yerda ham demokratik islohotlar amalda qo'llanilmoqda. Bunga misol shu haftada Quvaytlik Muhammad al-Ajmi ismli kishi Quvayt amiri, ya'ni podshosi Sabah al-Ahmad as-Sabahni karikatura qilib chizgan rasmi uchun 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilib, qamoqqa tashlandi. Bu qonun Quvaytning konstitutsiyasida ko'rsatilmagan. Muhammad al-Ajmi janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilmadi. Quvayt amirini, ya'ni prezident As-Sabahni karikatura qildi. Subhanalloh. Bu bir insonni haqoratlab karikatura qilgani uchun 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ajmining bu ishi uchun uni qamoqqa tashlash shart edimi? Qani adolat? Daniya, Fransiya va Amerika Qo'shma Shtatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni karikatura qilganlar qamoqqa tashlanmadi-ku. Bu inson huquqlari va demokratiyaga zid-ku. هذا الثار الهايج اللي مش الجبان اللي مش ملاقي حدا يرده وين العرب وين الاسرار فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا شهيد بولجم كلمقدادر سيزجا بردر bordir ايتا سوز لارم Ummat uchun namlolmadim ko'zlarim. Alloh uchun to'yib ko'z yosh to'kaylik. Mayli qancha beraylik biz shahidlar. Bo'laylik biz go'yo ibn Validlar. Kofirlarga bordir qattiq va'idlar. Alloh uchun to'yib ko'z yosh to'kaylik. Qumursqadek dushman atrofga to'lgan. Bugungacha qancha murtatlar o'lgan. Shahid nimas ular o'likni ko'mgan. Alloh uchun to'yib ko'z yosh to'kaylik. Zarba yasin yahud va nasroniylar. Yashamasin yerda u hayvoniylar. Qabrlarga to'lsin u yovvoyilar. Alloh uchun to'yib ko'z yosh to'kaylik. Ma'siyatla o'tmasin hech kunimiz. Bedor bo'lib o'tsin har bir tunimiz. Bordir bugun, lek yo'q erta kavnimiz. Alloh uchun to'yib ko'z yosh to'kaylik. Abdurash aka, bu birodarni tanishtirmadik-ku. Ha, aytgandik. Bu kishi madrasamiz ustozi Qori Abbod birodarimiz bo'ladilar. O'zlari yozgan she'r bilan nashidani ham aytib bermoqchilar. Inson uchun qadr qiymat qolmadi, kofirlar hech kufr shirkdan tolmadi. Inson uchun qadr qiymat qolmadi, kofirlar hech kufr shirkdan tolmadi. Islomga ko'p qarshiliklar chiqsa ham musulmonlar qo'lga qurol olmadi islomga ko'p qarshiliklar chiqsa ham musulmonlar qo'lga qurol olmadi bu holatga qaysi mu'min chidolar qo'lingga qurol ko'tar ey birodar dini uchun mujohid yuraklar qon qarab turgan doim ularni so'kdi dini uchun mujohidlar qon qarab turgan doim ularni so'kdi yer yuzida islom nuri qolmasa biling dunyo chuqur zulmatga cho'kdi yer yuzida islom nuri qolmasa biling dunyo chuqur zulmatga cho'kdi bu holatga qaysi mu'min chidolar qo'lingga qurol ko'tar ey birodar Alloh fazli bordi sanoq kishilar ular doim Alloh uchun tirishar Alloh fazli bordi sanoq kishilar ular doim Alloh uchun tirishar lek shaytonning malaylari har doim ular uchun zulmlarin qilishar lek shaytonning malaylari har doim ular uchun zulmlarin qilishar bu holatga qaysi mu'min chidolar qo'lingga qurol olsin ey birodar Alloh uchun muxlis bandalar unga ibodatda beparvo qaro tunga Alloh uchun muxlis bandalar unga ibodatda beparvo qaro tunga hatto nabiyimiz masxara bo'lsa insof bilan ayting ne deysiz bunga hatto nabiyimiz masxara bo'lsa insof bilan ayting ne deysiz bunga bu holatga qaysi mu'min chidolar qo'lingga qurol ko'tar ey birodar bu holatga qaysi mu'min chidolar qo'lingga qurol ko'tar ey birodar qo'lingga qurol ko'tar ey birodar Ne'matulloh birodarimiz tanlagan yangi tarjima fitna haqidagi kitobdan ekan. Shubhasiz fitna sodir bo'ladi. Usoma ibn Zayd rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Sizlar men ko'rayotgan narsani ko'ryapsizlarmi? Yomg'ir tomchilari tushgan joy kabi sizlarning uylaringiz orasidagi fitnalar joyini ko'rmoqdaman. Imom An-Navaviy aytadilar: fitnani yomg'ir tomchilariga o'xshatishlari uning ko'p va keng bo'lganligida fitna xos bir toifa odamlarni qamramaydi, balki fitna ko'p bo'ladi va u ko'pchilikni qamrab oladi. Fitnalar musulmonlar o'rtasida jamal urush kabi uzoq davom etuvchi urushlar bo'lishini ko'rsatadi. Siffin, Al-Harr, Usmon roziyallohu anhu ning o'ldirilishi Husayn roziyallohu anhuning o'ldirilishi va shu kabilar bunga misol bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatida fitnalar bo'lajak. U kishi nima aytgan bo'lsalar, u albatta ro'yobga chiqajak. Shuning uchun fitnalarda sabr qilishlik vojib bo'ladi. Unga tayyor bo'lishlik va undan ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi. Xossatan biz fitnalardan juda hushyor bo'lishimiz kerak. Chunki biz 14 asr oldin kelgan musulmonlarga qaraganda qiyomat kuniga yaqin qolganmiz. Miqdod ibn al-Aswad rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fitnadan omon bo'lib, fitna kelganda sabr qilgan kimsa baxtlidir deganlar. Dunyoda fitna va sinovlardan boshqa narsa yo'q, deb Muaviya ibn Sufyon Rasulullohdan rivoyat qiladilar. Fitnaning tabiati Fitnalarning o'ziga xos tabiati va xususiyati bo'ladi. Bu fitnani tanib olishga imkon beradi. Shunda inson o'zini fitnalardan saqlanishga harakat qiladi. Fitnalarning ta'rifini bilmaganlikdan qanchadan qancha fitnalar sodir bo'lgan. Fitna boshlanganida u odamlarga juda jozibalik bo'lib ko'rinadi va u o'z illyuziyasi bilan odamlarni aldaydi. Fitna odamlarni aqllarini o'g'irlaydi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilar: Sizlarga keladigan qalin tutunga o'xshagan fitnadan qo'rqaman. Unda odamning qalbi uning jasadi o'lgani kabi o'ladi. Biz jozibador, lazzat va shahvatlar eshiklari keng ochiq bo'lgan davrda yashamoqdamiz. Bu narsalar tabiiyki insonni qalbini o'ldiradi. Ibn Qoyyim rahimahulloh agar qalb dunyoga berilgan bo'lsa, unga pand nasihat kor qilmay qo'yadi degan ekanlar. Chunki dunyoga berilgan qalb o'la boshlaydi. Huzayfi ibn Yaman rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Shunday fitnalar keladi. Unda odamlar aqlini yo'qotadi. Hatto inki to'g'ri fikrlaydigan odam qolmaydi." Yana Huzayfi ibn Yaman aytgan ekan: "Mast qiluvchi ichimlik fitna kabi insonning aqlini o'g'irlamaydi." Huzayfa roziyallohu anhu fitnaga yo'liqqan yoki yo'liqmagan odamni bilishlik uchun bir o'lchovni aytgan ekanlar. Huzayfa roziyallohu anhu shunday dedilar: "Haqiqatda qalblar fitnaga yo'liqadi. qalb fitnani qabul qilsa, unda bir qora dog' hosil bo'ladi. Agar u o'sha fitnadan yuz o'girsa, qalbidagi dog' oqaradi. Agar sizlardan kimda kim fitnaga duchor bo'lgan yoki bo'lmaganini bilmoqchi bo'lsa, qarasin. Agar u oldin harom deb bilgan narsasini keyinchalik halol bilsa yoki oldin halol sanagan narsasini keyinchalik harom deb bilsa, u odam fitnaga yo'liqdi. Fitnaning yana bir xislatlaridan Fitna boshlanganida u juda tez boshqaruvdan chiqib ketadi. Hattoyinki uni boshlab bergan odamlar ham uni boshqara olmay qoladilar. Shomning ayrim ulamolari shunday aytadilar. Kimda kim o'z nafsini fitnaga bir yo'liqtirsa bas, keyin qancha tirishsa ham undan chiqa olmaydi. Noman ibn Bashir aytar ekanlar: "Ey odamlar, ichingizdagi nodonlarni qo'llaridan tutib yuringlar, to'yinki ular sizlarni fitna bilan barbod qilmasinlar." Ibn Taymiya aytadilar: Fitna sodir bo'lgan vaqtda donishmandlar ham fitnani boshlab bergan nodonlarni to'xtatib qololmaydilar. Bu fitnaning tabiatidan Alloh taolo aytadi: "Vattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa va alamu anna Alloh shadidul iqob." Anfal surasining 25-oyati. Sizlardan faqat zolim kimsalarning o'zigagina yetmaydigan, balki barchaga yetadigan fitnadan saqlaningiz va bilingizki, albatta Allohning azobi qattiqdir. Ibn Taymiya so'zida davom etib shunday deydi: Va agar endi fitna sodir bo'lsa, hech kim uning tutunidan omonda bo'lmaydi. Illo Alloh saqlaganlar qoladi. Huzayfa aytadilar: "To'yinki sen diningni yaxshi bilar ekansan, fitnalar senga zarar bermaydi. Shubhasiz, agar senga haq bilan botil noaniq bo'lib qolsagina, fitnalar senga ta'sir qiladi." Alloh taolo o'z kitobini Nur deb nomladi. Ya ayyuhannas qad ja'akum burhanun min robbikum va anzalna ilaykum nuram mubina. Niso surasining 174-oyati. Ey odamlar, sizlarga Parvardigoringizdan hujjat keldi va biz sizlarga ravshan nurni nozil qildik. Alloh taolo Qur'onni basair deb atadi, ya'ni ziraklik. Qad ja'akum basairu min robbikum faman abasara falinafsihi va man ama fa'alayha va ma ana alaykum bihafiz. 104-oyat. sizlarga Parvardigoringizdan basoir, ya'ni hujjatlar, ziraklik, sezgirlik, farosat, zakovat, tushunish kelmishdir. Kim ularni ko'rsa, o'zi uchun ko'rur. Kim ko'r bo'lib olsa, o'ziga ziyondir. Men sizlarning ustingizda qo'riqchi emasman. Abu Mas'ud Huzayfaga aytdi: "Chindan ham men fitnalandim. Eshitganlaring bo'lsa, uni menga rivoyat qil" dedi. U esa Alloh taoloning kitobi bo'lgan ochiq yaqinlik senga kelmadimi?" deb javob berdi. Hasan Basri aytadilar: "Bu dunyo zulm bilan qoplangan. Illo ilm majlislari bundan mustasno." Shuning uchun Hasan Basri aytadilar: "Fitna birinchi yaqinlashgan vaqtda olimlar uni taniydi. Lekin fitna yo'q bo'lib ketganidan so'nggina har qanday johil buni seza boshlaydi. Fitna vaqtida sabr qilish. Alloh azza va jalla mu'minlarning sabrini mukofotlaydi. Fitna vaqtida sabr qilish. وَجَعَلْنَا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَسْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Furqon surasi 20-oyat. Biz sizlarning ba'zilaringizni ba'zilaringiz uchun fitna qilib qo'ydik. Sizlar sabr qila olarmisizlar? Parvardigoringiz ko'rib turguvchi bo'lgan zotdir. Haqiqatda atrofingdagi birodaring ham, oilang, bola chaqa hammasi fitna. Men ularga, ular esa menga fitna bo'lishi tabiiy. Agar shayton menga to'g'ridan-to'g'ri kelib adashtira olmasa, u do'st yoki oila a'zolarining orqali fitna qilib keladi. Usayd ibn Huzayr rivoyat qiladilar. Rasululloh Rasulullohning oldilariga bir kishi kelib, "Yo Rasululloh, falonchini lavozimga tayinlabsiz. Menga esa lavozim bermadingiz" dedi. Mendan so'ng sen albatta ko'p shafqatsizliklarni ko'rasan. Sen men bilan havz oldida ko'rishguningcha sabr qil. Abu Said al-Hudri radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Kimga sabr berilgan bo'lsa, unga katta boylik berilibdi. Chunki sabrdan so'ng faqat yengillik va kenglik keladi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bas albatta har bir mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Albatta har bir mashaqqat bilan bir yengillik ham bordir. Amr ibn Os rumliklarning sifatlarini aytib shunday degan ekanlar. Ularni 4 sifati bor. Rumliklar fitna vaqtida eng sabrli, ular ofatdan so'ng o'zlarini tez tiklab oladilar. Agar ular jangdan qochsalar, ularning yana tez qaytish ehtimoli bor. Ular kambag'al, yetim va zaiflarga e'tibor beradilar. 5-si juda chiroylik amal. O'zlarining boshliqlarini zulmdan to'xtatadilar. Bu yerdagi bizga muhim bo'lgan joyi rumliklarning fitna vaqtida boshqalarga qaraganda sabrda o'zishlari. Holatlar o'zgarib, Fitna boshlansa, ular shoshma-shosharlik qilmaydilar. Hissiyotga berilmaydilar. Fitnaga bardosh qiladilar. Abu Ma'bad Abdullah ibn Akim al-Juhani katta tobeinlardan biri edi. U o'zining ma'ruzalarida shunday gapirar ekan. Men Usmon raziyallohu anhu dan so'ng yana bir xalifani o'ldirilishiga yordam bermayman. Gapidan hayron bo'lgan kishi: "Ey Abu Ma'bad, sen Usmon roziyallohu anhu ning qatlida ishtirok etganmisan?" deb so'raganda Abu Ma'bad yo'q. Lekin kishining ayblarini gapirib yurishni uni o'ldirish deb bilaman deb javob bergan ekanlar. Usmon roziyallohu anhu ning qatlining asosiy sababi u kishini har tarafdan ayblab, yomonlab, fitna qilib gapirib yurishgan. Shundan so'ng johil odamlar buyuk sahobiyni qatl qilishgacha boradilar. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين A'rof 155 Axir bu fitnang bilan faqatgina o'zing xohlagan kishingni adashtirasan, xohlagan kishingni hidoyat qilasan. O'zing hojamizsan. Bas bizni mag'firat qil, bizlarga rahm ayla. O'zing mag'firat qilguvchilarning eng yaxshisidirsan. Dunyoni imtihon deb yaratibdir Xudoyim, inson najot topar ekan, taqvoda bo'lsa doim, taqvoda kim barchaga so'zin qilsa muloyim, Allohga taqvo qiling, duo qiling birodar. Dunyoda ko'p ko'rarsiz qancha rangi samonni, kulfat kelsa boshiga ayblamoqda zamonni, yaxshiga ham bir boqing, ko'ravermang yomonni. Allohga taqvo qiling, duo qiling birodar, haqiqatni izlangiz, oshing mayli davona, faqat norga botmangiz, qo'yib aybni zamona, zamonasin ayblagan bo'ldi norga ravona, Allohga taqvo qiling, duo qiling birodar. Sinov kelsa bandaga ajr ila jam kelar. Ko'nmasa bu sinovga nusrat ketar g'am kelar. Taqvo qilgan bandaga saodatli dam kelar. Allohga taqvo qiling, duo qiling birodar. Podshoh ham gado ham bu dunyodan o'tarkan, malakul maut kofiru mu'minni ham tutarkan, oxirat albatta faqat shu taqvo ahli yutarkan. Allohga taqvo qiling, duo qiling birodar. Umringizni boriga taqvoni odat qiling. Shu ozgina umrni yagona fursat biling, dunyoni ortga tashlab ibodatga intiling, Allohga taqvo qiling, duo qiling birodar, axir qancha telbalar bo'lar molga oshifta, dunyo zavqi jasadda, taqvo lazzati ruhda, qiyomatda turarsiz, najot topgan guruhda. Allohga taqvo qiling, duo qiling birodar, umringizni ma'siyat qarida bitirmang, musibatga dod solib barokatni ketirmang, uyingizni yoqsa ham g'amga cho'mib o'tirmang. Allohga taqvo qiling, duo qiling birodar, jamoatlar jam bo'lib, bino bo'lib turaylik yoki misli bir xalqa bo'lib zanjir quraylik, xalqalar zanjir bo'lib dushmanlarni uraylik. Allohga taqvo qiling, duo qiling birodar. Allohga taqvo qiling, duo qiling birodar. Ana endi Hizbulloh nashida navbatini kimga beramiz? Endi hali biz eshitmagan va xayolimizga ham kelmagan tilda biz haqimizda nashida eshitamiz. Kimdan? Bu tabib birodarlarimizdan Alijon aka bo'ladilar. Navishta qardim. به زبان خود ما است سندیچه سن زبان سندیچه فرق نیست چی معنا داره ای مانا همی تو است که شهید نیست شهید خب برای شهید گفتم که وقتی که شهادت شما شد اما خون اه، شما که است این خام خا یک روز رنگ میاره शहीद प्यारा तुंहिंजी शहादत रंग निरालो लाईंदी तुंहिंजी जुरत जा जलवा क़ौम सुनी ॻाईंदी तुंहिंजी जुरत जा जलवा क़ौम सुनी ॻाईंदी शहीद प्यारा तुंहिंजी शहादत रंग निरालो लाईंदी मुंहिंजे थन जी लजत तूं रखजां राह ताहिर जानवारी वठजां ॿधड़नि में हर माउ बचे खे अहिड़ा ॿोल ॿुधाईंदी तुंहिंजी जुर्रत जा जलवा क़ौम सुन्नी ॻाईंदी शहीद प्यारा तुंहिंजी शहादत रंग निरालो लाईंदी کمی ترجمه ما- مدر نی مدر وقت میتا نے مدھر شیر مادر که ای است مدھر تو ہر جان بگیر خب دیگه جیو نہ من پیاسیب چا سچا ایسر گھورے سن سچا ایسر سورے سگ جیو من پیاسے بے چون تھا سچا سر گھوڑے سگ तुंहिंजी शहादत हक़ घणनि खे मजबूरनि मञाईंदी तुंहिंजी शहादत हक़ घणनि खे मजबूरनि मञाईंदी तुंहिंजी जुरत जा जलवा सुन्नी को ॻाईंदी शहीद प्यारा तुंहिंजी जुरत जा जलवा क़ौम सुन्नी ॻाईंदी लिक लिक में छा ज़ाहिर ज़ाहिर दुश्मन आ ताहिर जो मुनाफ़िक ऐं काफ़िर نه منافق بودن و کافر بودن مرتد بودن نه पूरी मिलत कोन कॾहिं बि भुलिजी अव्हां खे न भुलाईंदी शहीद प्यारा तुंहिंजी शहादत रंग निरालो लाईंदी गैरतमंद ओसमान चवनि था तोसां गॾु क़ुर्बान ॾिसूं था तुंहिंजी जान सां गॾु अहिड़ा हक़ चवण खां इनशाला कोन ज़बान घबराईंदी शहीद प्यारा तुंहिंजी शहादत रंग ज़रूर लाईंदी که شما رنگ امیر صاحبواری همین جان خود را به فدا کنین همین جان خوب خوب که است این را به رنگ امیر صاحب فدا کنین فهمیدی عثمان را غیرتمند عثمان را ما به چشم خود میبینیم که او کتی تو قربان شده است عثمان हमें عثمان جان उस्मान जान हाँ घबर परेशान नमीश हमने खौफ नमी करे कोर्क मीमस हाँ कोर्क मीमस हाँ कोर्क मीमस Zulmatli bog'lar senga zor, haq ahliga keng dunyo tor, ha ummatning tikoni bor. lekin ko'p xushbo'y gullari lekin ko'p xushbo'y gullari zulmat bog'lar senga zor haq ahliga keng dunyo tot ha ummatning tikon bor lekin ko'p xushbo'y gullari lekin ko'p xushbo'y gullari endi navbatni shoir birodarimiz Abdulboqiyga beramiz Bu birodarimizning ilk nashidalari ham ko'pchilikka manzur bo'lsa kerak. Ey birodar sen o'zi kimsan? Na do'stimsan, na dushmanim san. Ey birodar sen o'zi kimsan? Na do'stimsan, na dushmanim san. Gar jihoddan so'z ochsam jimsan Bu ne hol deb hayron qararsan Gar jihoddan so'z ochsam jimsan Bu ne hol deb hayron qararsan Salobating qoplaydi haybat aytgan so'zing undan bahaybat bir davrada boshlansa g'iybat shu davrada suhbat qurarsan bir davrada boshlansa g'iybat shu davrada suhbat qurarsan kamay kamaymoqda diningda ustun qayg'urmading bungani uchun kabangni ham qulatsa bir kun sen bir yonda devor urarsan kabangni ham qulatsa bir kun sen bir yonda devor urarsan amallaring to'plandi mubham tag'in umring topmoqda barham ko'kragingga tig' ursalar ham sen tinchlikni o'ylab turarsan Ko'kragingga tig' ursalar ham Sen tinchlikni o'ylab turarsan Balki elga tegmadi jabring Lek diningda bo'lmadi qadring Dunyo quvib o'tmoqda davring qachongacha davron surarsan dunyo quvib o'tmoqda davring qachongacha davron surarsan xayolingda erta kech ro'zg'or halovat yo'q to'lmasa ombor Dindoshlaring bo'lmoqda bombor Sen bu damlar qayda yurarsan Dindoshlaring bo'lmoqda bombor Sen bu damlar qayda yurarsan Masiyatdan chiqmadi boshing qiziqtirmas seni dindoshing jahannamda chimirib qoshing hasratda holingni ko'rarsan jahannamda chimirib qoshing hasratda holingni ko'rarsan Ahmoqqa o'xshamaysan biroq Aql degan sendan ko'p yiroq Bir kun kelar chekib ming firoq Tubsiz jahannamga kirarsan Bir kun kelar chekib ming firoq tubsiz jahannamga kirarsan kel o'zingni islomga qaytar islom senga nasihat aytar eskilardan qolgan ku baytlar islom bilan baxtga to'larsan Eskilardan qolgan ko'p aytlar Islom bilan baxtga to'larsan Abdurashid endi o'zingiz boshlab qo'ygan Shahid shayx Anvar Avlaki rahimahullohning mavzusini yakuniy qismini o'qib bering. 5-qism Payg'ambar alayhi salom aytishiga ko'ra, Bu katta janglarda romliklarga qarshi chiqqan qo'shinning 3 dan biri qochib ketadi. Ummatning eng afzal kishilari bo'lishiga qaramasdan, ularning 3 dan bir qismi qochib ketadi. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, endi ularning tavbalari to o'lgunlarigacha qabul bo'lmaydi. Ular Allohning yo'lidagi jihodga chiqqan mujohid, mu'min musulmonlar edi. Lekin ular bu yo'ldan orqaga qaytganlari uchun tavbalarini Alloh qabul qilmas ekan. Bu fitnaning jiddiyligiga dalolat qiladi. Bunday og'ir zamonlardan chalg'imay o'tib olish uchun kuchli iymon kerak bo'ladi. Shuning uchun sizlarning qalbingiz iymonga to'la bo'lishi kerak. Agar qalblar iymonga to'la bo'lmasa, sizlar ko'zlagan manzilga yeta olmaysiz va sizlar yo'lning qanchasini bosib o'tishingiz muhim emas, balki manzil oxiriga yetib borishingiz muhim. Sizlarga u vaqtda mustahkam iymon kerak bo'ladi. Chunki bu og'ir davrlardandir. Iymonda mustahkam bo'lib, o'tib olganlargina oxiratda darajalari ulug' bo'ladi. Bizni ham Alloh o'sha iymoni kuchli kishilardan qilsin. Amin. o'sha oxir zamonlarga yaqinlashib qolganimizning sabablaridan biri shuki, g'arb fundamentalistlari yuksalmoqdalar. Ularning davlat ishlariga din tobora aralashib boryapti. G'arb nashriyotlaridan biri Bush va Xudo degan maqolada shunday yozadi. Bush Mahmud Abbosga qarab dedi: "Men Afg'onistonga xalq yoki kongress talabi bilan emas, balki bu ishni qalbimga Xudo solgani uchun qildim. yoki Daniya Yevropaning eng kichkina davlatlaridan bo'lishiga qaramasdan, aynan shu joyda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bo'xtonlar qilindi. G'arb va Yevropa davlatlari Daniyani rasmiy darajada qo'lladilar. Shvetsiya tashqi ishlar ministri Payg'ambar sallallohu alayhi va karikaturalarini targ'ib qilayotgan veb-saytni yopib qo'yganligi uchun ishdan bo'shashga majbur bo'ldi. Chunki jamoatchilik bosimi kuchayib ketdi. Ba'zi shunga o'xshash hodisalar sababli G'arb va Yevropa davlatlari jamoatchiligi va xalqlari musulmon ummatiga qarshi birlashib oldi. Bunga misol AQShdagi taniqli evangelist Billy Grahamning o'g'li Franklin Graham aytishicha, islom bu yovuzlik dini yoki Part Robertson musulmonlar bu Yajuj va Majujlar degani va yana shunga o'xshash murojaatlar ko'payib bormoqda. Aynan shu narsa katta to'qnashuvga oz vaqtlar qolganiga dalil bo'la oladi. Har qanday katta janglar oldidan avval qalblarda bir-biriga nisbatan nafrat uyg'onishi kerak. G'arbda esa shu nafrat tobora uyg'onib bormoqda. Alloh ummatni tiklashdan oldin ummat bir nechta bahonalardan o'tishi kerak bo'ladi. Shundan keyin xuddi bir nechta stansiyalardan o'tayotgan poyezd kabi asosiy ishga tayyor bo'ladi. Ummat o'tishi kerak bo'lgan shunday stansiyalar ham borki, ulardan biri og'ir musibatlar stansiyasidir. Ey mu'minlar, balki sizlar orangizdagi haq yo'lda jihod qilgan va Allohdan, uning payg'ambaridan va mu'minlardan o'zga biron kimsani do'st tutmagan zotlarni Alloh bilmasdan har kimingiz o'z holingizga tashlab qo'yilishini o'ylagandirsiz. Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. Tavba surasi 16-oyat. Shuning uchun jannatga kirishdan yoki yer yuziga hukmron bo'lishdan avval ummat bir nechta qattiq sinovlardan o'tishi zarur bo'ladi. Ya'ni al-valo val balo sifatini o'zimizda mujassam qilmas ekanmiz, bizga Alloh nusrat bermaydi. Bu ummat hozir sinalmoqda. Alloh bandalari orasida haq bilan botilni ajratib olishni xohlayapti. Sinov avval podshohlarga, keyin ulamolarga va undan keyin oddiy odamlarga keladi. Hozirgi davrda podshohlar uchun sinov tugadi. Ular kufrni tanladi. Natijalar Allohga ma'lum. Endi navbat ulamolarga keldi. Bushning nazoratida bo'lgan prezidentlar ulamolarga qattiq shartlar qo'yaptilar. Sizlar biz bilan yoki bizga qarshilar bilan bo'linglar. Avvalgidek ikki taraflama bo'lmaysizlar deyshmoqda. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisi sharifda aytganlaridek, bu sinov iymon bilan kufr ikki tarafga ajralmaguncha davom etadi. Hozir esa hamma narsa aralash. Bu holatda ummatning tiklanishini ilojisi yo'q. Said Qutub Tafsiri Hilol kitobida yozishicha, kim Alloh bilan va kim unga qarshilar bilan bo'lmagunga qadar Alloh ularga yer yuzidagi hukmronlikni bermaydi. Hozir ummat o'zining orasidagi mu'minlarni munofiqlardan ajratib olishga muhtoj. Bu saralashda Bushning ishtirokini Alloh o'zi taqdir qildi va aynan Bush odamlarni bunday imtihonga olib keldi. Bir tomonda Bush, boshqa tomonda mujohidlar. Har ikkala taraf odamlarni o'z tomoniga chorlamoqdalar. Bu aynan o'sha amerikaliklar aytgan aqllar va yuraklar olishuvidir. Bu haqiqatdan ham haq va botil o'rtasidagi olishuvdir. Kimki Allohni, uning payg'ambarini va mu'minlarni do'st tutsa, najot topgay. Zero faqat Allohning guruhigina g'olib bo'luvchidir. Moida surasi 56-oyat. Agar Alloh bir ishni yakunlanishini xohlasa, u zot shunga yarasha sabablarni keltirib chiqaradi. degan qoidaga amal qilgan holda biz 3 ta misol keltirdik. birinchi to'qnashuvlar kuni ikkinchi forslar bilan bo'lgan janglar uchinchi salohiddin ayubiydan misollar yana aytib o'tganimizdek o'tmish qaytalanmoqda Alloh o'zi ba'zi mintaqalarni g'alabaga tayyorlamoqda g'arbda fundamentalistlar yuksalmoqda ummat bir nechta bahonalardan o'tishi kerak Biz guvohi bo'lib turganimizdek, ummatning ahvoli og'ir. Bu og'ir ahvoldan chiqishning yo'li bitta. U ham bo'lsa Qur'on va sunnat. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, agar sizlar mol dumini ushlab tijoratga berilib, Alloh yo'lidagi jihodni tark qilsanglar, unda Alloh sizlarni xor qiladi. Sizlar to diniylarga qaytmagunizcha shu xorlikda qolasizlar. Bu hadisda bizga muammo va uning yechimi to'g'risida xabar berilgan. Agar biz savdo va dehqonchilik bilan shug'ullanib, Alloh yo'lidagi jihodni tark qilsak, unda Alloh bizni xor qilib qo'yadi. Bu xorlikdan chiqishning yo'li esa faqat islom diniga qaytishlik bilan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jihodni tark qilmoq bu dinni tark qilmoq demakdir dedilar. Shuning uchun dinga qaytishning yagona yo'li bu Alloh yo'lidagi jihoddir. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu davrlarida Iordaniyadagi hosildor yerlar g'animat tushdi va bu yerlarda mujohidlar dehqonchilik qila boshladilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu hosil tayyor bo'lganida u yerlarni yoqib yuborishni buyurdi. Shunda ba'zi sahobalar shikoyat qilib kelishdi. Umar raziyallohu anhu shunday javob qildi. Bu ahli kitobning ishi. Sizlarning ishingiz esa dinni tarqatish va Alloh yo'lida jang qilishdir. Dehqonchilikni ahli kitoblarga qo'yib, Allohning dinini tarqating. Ular dehqonchilik qilib sizlarni boqadi. Ular jizya va xiroj to'laydilar. Chunki payg'ambar alayhi salom mening rizqim qilichim ostida deganlar. Demak, bu rizq eng yaxshi rizqdir. Dehqonchilik va chorvadorchilik, savdogorlikdan ham yaxshiroqdir. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, ummat bugungi ahvoldan chiqishi yo'li yagona. Bu ham bo'lsa Alloh yo'lidagi jihod qilishdir. Agar ummat ibodatning bu turini ham tiklasa, shunda ko'p narsalar o'z o'rniga tushadi. Hozirda odamlar bu ibodatdan qochmoqdalar. Chunki jihod ibodatida nafsga yoqmaydigan narsalar ko'p. Ha, bu yo'lda inson molini va jonini sarf qilish kerak bo'ladi. Ummat qachonki yana Alloh yo'lidagi jihodga qaytsa, hamma narsa avvalgidek o'rniga qaytadi va ular dunyodagi eng boy odamlarga aylanadi. islom davlati o'z fuqarolariga soliq solmaydigan dunyodagi yagona davlat. Chunki bu davlatning daromadi jizya, xiroj, g'animat va faylardan iborat bo'ladi. Bu daromadlar faqat Alloh yo'lidagi jihod ibodati yuzaga kelgandagina bo'ladi. Shuning uchun hozirgi kunda ummat jihod qilmas ekan, ularning hokimlari soliq solaveradi. Payg'ambar alayhi salom soliqni harom dedilar. Soliq bilan shug'ullangan kishilar la'natlangandir. Shuning uchun ummatni bu g'aflat uyqusidan uyg'otib, ularga shu oddiy hadislarni o'qib, ma'nolariga to'liq tushunishga undashimiz kerak. To'g'ri so'zning tilloga teng narxi bo'lar. Kitoblarda ko'plab uning sharhi bo'lar. chin mo'minni munofiqdan farqi bo'lar taralganda tonglar uning tarovati chin mo'minni ibodatda halovati taralganda tonglar uning tarovati chin mo'minni ibodatda halovati kufr ahli chin mo'minni xorlab turar mo'min esa ibodatga chorlab turar mahshargohda shundan yuzi porlab turar tillarida bo'lar mudom tilovati chin mo'minni ibodatda halovati tillarida bo'lar mudom tilovati chin mo'minni ibodatda halovati Chin mo'minlar baholanar dinga qarab Ajratmangiz ajammi u yoki arab Duo qiling unga dildan nusrat so'rab Doim bo'lar payg'ambarga salovatim Chin mo'minni ibodatda halovatim Doim bo'lar payg'ambarga salovati chin mo'minni ibodatda halovati ko'ngillarga kiran mayin ohi bilan sadoqatda bo'lar dilda mohi bilan muloqotda turar ko'kda shohi bilan mushriklarga qaynab turar shijoati chin mo'minni ibodatda halovati Mushriklarga qaynab turar shijoati. Chin mo'minni ibodatda halovati. Ibodatda ko'zlar to'la ashki bo'lar. Ahliga g'ayrati bo'lar, rashki bo'lar. Haqda turgan har mo'minga ishqi bo'lar. Tog'lardan da metin bo'lar matonati. chin mo'minni ibodatda halovati tog'lardan dam etim bo'lar matonati chin mo'minni ibodatda halovati haqda yashar hayotida g'oya bo'lar g'ariblarga qalqon ko'ksi qoya bo'lar qiyomatda arshdan unga soya bo'lar qamrab olar jalil zotning jalolati chin mo'minni ibodatda halovati qamrab olar jalil zotning jalolati chin mo'minni ibodatda halovati Hizbulloh birodarim shu yerda aka ustozimizning nashida bobida yana bir shogirdi qolib ketibdi-ku Kim ekan u aka? Bilmagan bo'lsangiz, hamma bilan birga bilasiz ekanda. Mana, tanishing. Isming kim? Ha, ayt ayt. Isming kim? Ayt. Qotim. Ha? Mama Qotim. Mama Qosim. Qotim. Mama Qotim. Hmm. Audu billahi. Inat. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا شدات عند يحشل بيت بركين جلال بخار يحشل بيت بركين جلال بخار لكن لك بسمي تفعل تتتاكن ده أمت كانت Kom, kom, kom toch al, kom steek je in brilal, kak. Met zo'n lel, met toch Takbir. Takbir. Gelamer, gelbal, kwee, wate, duo, lat, Oi, net zie je spul dan? Oh, die hart. Oh, ja, oké. Wat heb je maar zeggen? Net Idiotman. Jahonda nima gap? qisqa satrlarda مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره يا طاغوت الدنيا لا يملك غير حجاره يقلبها وكبابل تخرج بالراب جداره ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستمر Afg'oniston Balx viloyatida O'zbekiston bilan chegara hududlarida katta qo'mondonlardan Nosir va Dilbarxonlar tan soqchilari bilan birgalikda mujohidlar minasiga tushib o'lib ketdilar. Pokistonning Banu shahridagi politsiya postiga 6 ta fidoi mujohidlar hujum qildi. Pokiston hukumatining bildirishicha, 4 soat davom etgan jangda atigi bir askar yarador qilingan emish. Fidoilarning barchasi o'zi orzu qilgan ne'matga yetishdi. Pokiston hafta orasida Vaziristonning Mirali shaharchasida karfi vaqtida ikkita mina portlab, vertolyotlar kelib ketgan. Dushmanning talofati noma'lum. Bu amaliyotni haligacha hech kim bo'yniga olmagan. Iroq Bag'doddagi shiyalar yashaydigan joydagi qadimiy shaharchasida kuchli portlash ro'y berdi. Unda 19 ta shiya o'lib, 40 tasi og'ir ahvolda o'limini kutmoqda. Iroq Bobil shahrining Shamali deb nomlangan shaharchasidagi mashina ichiga o'rnatilgan bomba portlashi natijasida 5 kishi o'lib, 20 ga yaqin shiya yarador bo'lgan. Iroqning Hilla shahridagi mashinaning portlashidan esa 13 ta shiya o'lib, 50 dan ortig'i portlashdan yarador bo'ldi. Iroqning Toji shahridagi markaziy qamoqxonaga mashinada fidoi kirib borib, darvozani portlatib ochib berdi. Qolgan mujohidlar 10 ga yaqin bayrachilarni o'ldirib, ichkariga bostirib kirishdi. Hukumatning harbiy tayyoralari va vertolyotlari kelib atrofni bombard qildilar. Fidoidan tashqari yana 9 ta mujohid kofirlar hujumidan shahid bo'ldi. Amaliyotda 100 ga yaqin kofir va murtadlar yo'q qilindi. Iroqning Karbalo shahridagi portlashda 3 ta shiya o'lib, 10 ga yaqini yarador bo'lgan. O'tgan haftada Iroqning turli shaharlarida fidoilik va boshqa portlashlar ko'payib ketdi. Pentagon rahbariyati bu portlashlarni qoralab, o'ta vahshilik deb atashdi. Yaman mujohidlar Arab yarim orolida joylashgan politsiya qarorgohiga mototsikllarda kelib hujum qilishdi. Uzoqqa cho'zilmagan hujumdan keyin mujohidlar qarorgohni egalladilar. Xuddi shunday yana bir hujum Lahija shahrida ham bo'lib o'tdi. Jami ikkala amaliyotda 10 ga yaqin murtad yo'q qilindi. Suriya Mujohidlar qo'lga olgan Karnas shahrini yana qo'ldan chiqardilar. Alaviylarning mujohidlarga qarshi hujumida 20 dan ortiq mujohid shahodatga erishgan. Suriyada mujohidlar Aleppo shahridagi tayyoragohni o'z nazoratlariga oldilar. Suriya mujohidlar Der Azzur mintaqasidagi neftga boy yerlardan Asad alaviylarni urib chiqarib, mintaqani o'z nazoratlarida ushlab turibdilar. Turkiyaning Suriya bilan o'tish xatay degan joyda fidoilik amaliyoti bo'lib o'tgan. Unga yaqin chegara xodimlari o'lib, 30 ga yaqini tan jarohati oldi. Hindiston Al-Obod shahridagi millionlab hindlar an'anaviy gunohlarni poklash uchun yuvinadigan Sangam daryosida yuzaga kelgan janjallar oqibatida 20 ga yaqin butparastlar o'lib, yana shunchasi mushlar va tepkilar ostida yarador bo'ldilar. 12 yilda bir marta nishonlanadigan ushbu poklanish daryosi Kumbih Mela diniy bayramining shartlaridan biridir. Ozarbayjon Kaspiy dengizining yuqorisida harbiy mashqlarni bajarayotgan Mi-17 rusumli vertolyot dengiz sathidan 8 metr keladigan balandlikdan kutilmaganda quladi. Ozarbayjondagi Saudiya Arabistoni elchixonasining vakili Fahd bin Ali Ad-Dusari Saudiya davlati Suriyadagi Asad rejimi hamda Qovqazda mujohidlar bilan kurashayotgan rus kofirlarini qo'llab-quvvatlashni bildirdi. Dog'iston tumanlarining birida mujohidlarga qarshi kurashish uchun Avcharka itlari bilan kelgan Ichki ishlar ministrligi xodimi kapitan Yoqub Alumirzayev Levashi tumaniga qarashli Hajal Mahi qishlog'ida mujohidlar avtomat qurolidan o'q otib yarador qildilar. Kasalxonaga olib ketilayotgan mahalda antiterror xodimi Ali Murzayev o'ldi. Rossiya Rostov shahridagi pravoslavlar cherkovida Nasoro dini va adabiyotlari bo'yicha talabalar islomga qarshi tashviqot o'quv kursini tamomladilar. Bularga pop Volushuk ismli Nasoro kishi dars o'tdi. o'qishni tamomlaganlar va qo'llariga diplom olganlar Karzay o'g'lonlari, ya'ni afg'on yoshlardirlar. Rossiya Sankt-Peterburg shahridagi Apraksin dvor bozori va shaharning boshqa tumanlarida Rossiya istixborot xodimlari 700 ga yaqin turli yerlardan kelgan muhojir musulmonlarni qo'lga oldilar. Qo'lga olinganlar orasida O'rta Osiyolik hamda qafqazlik musulmonlar ham bor. Hozirda Qozog'iston kabi Rusiya ham muhojirlar uchun xavfli davlatlardan biriga aylandi. Kanada kuchli qor to'foni oqibatida 10 ga yaqin kishi o'lgan. Ontarioda esa 200 ga yaqin yo'l transport halokati ro'y berib, bunda yana 3 ta odam o'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining shimoliy sharqiga kelgan Nemo deb nomlangan bo'ron tufayli 5 ta shtat: Nyu-York, Rod-Ayland, Connecticut, Massachusets va Men shtatlarida favqulodda holat e'lon qilindi. Ayni paytda mana shu shtatlarda 9 ta odam o'lib, yarim million xalq elektrsiz qolgan. meteorologlarni aytishicha, AQShda shu kungacha bunchalik ko'p, ya'ni tez-tez kelayotgan ofatlar bo'lmagan. Oxirgi paytlarda AQSh ofat va balolar kelishi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiylarining serjanti Clinton Romish toliblarning 300 ga yaqin hujumlarini qaytarganligi uchun Barack Obama Romishni o'z qo'li bilan faxriy temir taqinchoq bilan taqdirladi. Romish esa o'zida yo'q xursand. Mana shu taqinchoqni olish uchun qanchadan qancha Amerika askarlari o'lib ketdilar. Endi ular o'sha temir taqinchoqlarni jahannamda oladilar. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi juma dasturimizda yana siz azizlar bilan uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. الرعب جدارا فبنى بالخوف حصونا أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيف كالريح كالموت غزارة عالم كالغيب كالليل كالريح كالموت سراج كالخيل كالليل كالرعد شراره مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره يهبط أكابابيل تخرق بالرعب جداره